luka simoori jeeɗiɗi nden yeeso gayni wa jaadi yimɓeɓe ɗum fof naati kafarnawum wona mawɗo soldateɓe gooto maccuɗo mum mo teddini sellani haa ina wadda e wonki nde on nani haala makko ina haale nile e makko hohoɓe yahuda en yo ar o danda maccuɗo mum ɓen gari e makko ñaagima ñaagoni tiinɗi goni e wiide omo haandi e waɗaneede ɗum ngati omo horsini leñol men ngol te konko mahi batirde men nde yeeso yahde maɓɓe haa faandi galle o tan mawɗo soldateɓe o nili e sehilaaɓe mum ngam wiidem ceerno jarani ko aɗa tampina hoore ma ngati mi haandani hen naata gallam ko ɗum waɗi kadi mi haandi naani hoorema e arde ma kono yo wood ko kalɗa ma carwo am sellu min e hooram gonmi koye jamiroje maw am te mboɗo jogii soldateɓe wonɓe e jamirojam somi wi heen gooto yaa yahat somi wi goɗɗo o ar arat somi wi maccuɗam wat ɗum ɗo waɗat nden yeeso nani kaan haala yiiɓe mawɗo soldateɓe o yeeƴi e yimɓe rewnoɓe e mum ɓe wi mboɗo wiya on mi yiyani e hay gooto hoolaare wandani mawnude hay israila nde nelam e dutti to galle to tawi maccuɗo o selli jango e mum o yehi saare wiitede nayin kanko e almuɓɓe makko e diɗɗal mawgal nde o faandi damal saare ngal hawre e suku gorko gooto ina ubbeye ko bajjo dewo cankoraɗo gooto yimɓe saare nde heewɓe ina ndewi e yummiraɗo o joomiraɗo yii yummiraɗo o yurmi ɗum wii ɗum woto woy kanko yeesu o ɓadi o memi goskiki jeginoɓe ki ɓe dari o wii suka gorko mboɗo wiima ummo tan maayɗo ummi jooɗi woni e haalde yeesu rokkatemi yummo makko kulol jaggimɓe ɓe fof ɓe goni e yettude allah aɓe mbiya annabi mawɗo feeñi e nder men kadi allah yillima leñol mum on kabaru sari e diwan yude he fof no fotiri wondude e saraji he fof almuɓe yaya ɓe kabri ɗum ɗum fof kanko yaya o noddi e maɓɓe ɗiɗo o neli ɗumen e jomiraɗo o ngam namnade so tawi ko kañum woni poɗɗo arde o wallo so ɓe poti ko fadde goɗɗo ɓen worɓe ngari e makko mbiyimo ko yaya baptisowo neli min e ma yomin namne so tawi ko an woni poɗɗo arde o walla somin poti ko fadde goɗɗo e on waktu o sellinani yimɓe hewɓe ñabbuli mumen e musibbaji mumen o riddi ruhuji bonɗi o wumtini wumɓe hewɓe o jaabiɓe o wi jehe jaytono e yeyaya ko jiiɗon e ko nanɗon ko foof wumɓe nana gumta laƴoɓe nana jaɓɓa ñawɓe baras nana laɓɓine faaɗuɓe nana nana maayɓe nana guurta miskineɓe kabrama kabaru moƴƴo o malu woodani momi jogorani laatade fergitere mum nden nelaɓeɓe jeehi o woni e haalande diɗɗal ngal ko fayte e yaya omo wiya holi koƴƴi e woyno ɗon to jeerede to mataw kay wona kewal ngal henndu weɗata ƴeewoyno ɗon holi koƴƴi e woyno ɗon mataw kay wona ñaantiɗo ƴeewoyno ɗon ɓornotoɓe comci joɗɗi ina guuri e nema ɓe kay tawete ko e galleji laamɓe so ɗum ala holi ko ƴeewoyno ɗon ko annabi eyo kono moɗo wiya on ko on ɓuri annabi ni gati ko on woni mo ɗum ɗo winda faade e mum mboɗoni waɗa e yeeso ma nelaɗo am perowo laawol ma e yeeso ma moɗo wiya on debbo jibinaani ɓurɗo yaaya ndenne dey ɓurɗo famɗude e laamu allah he ɓurimo mawnude hiɗinooɓe ɓe fof hay renndinooɓe juuti ɓe ngoongɗini peewal allah ngal e dow ko yaaya baptisi ɗumen ko kono farise en ɓe e annduɓe sariiɓe nduuñii ko allah fodi e mumen ko e dow ko cali yaaya baptisa ɗumen ko ndeen noon holi ko ooɗoo yonta nanndatami holino yimɓe makko mbayi ɓe mbayi kono sukaaɓe jooɗiɓe e diŋiral ina noddondira ina mbiya min guttani on corumɓe on ngamaani min goytiima on ngoyaani ngati yaaya baptisowo ari ñaamata mburi yarata ndiyam resen on mbii ko moolaaɗo seyɗaani ɓiina ɗo o ari ina ñaama ina yara on mbii woni e hakkille mum tan ko ñaamde e yarde te ko sehil renndunooɓe juuti e bakkudinooɓe kono hakkilantagal jibinta koko hollirta peewal mum goote farise en ɓe noddimo bottaari o naati galle on o woni e ñaamdude e mum nden tan debbo gooto bakka dinowo gonnooɗo e ndeen saari nani o mona wotto to galle farisa to addi guttu baɗɗane bam urɗam dari caggal sera koyɗe makko ena woyo debbo woni e leppanirde koyɗe makko gonɗi mum ina foppira ɗum sukunu mum ina urnoyɗe ina mooma e majje nebam ɗam nde faris nodduɗoma o yii ɗum woni e wiide hoore mum sinno o neɗɗo ko annabi o andanno holi oɗo debbo memowo mo o andanno ko bakkudinowo yeeso ƴetti kolngol wiyamo simon mboɗa haalanma hunde wootere simon jaabi wi ceerno haala ñamlowo gooto ina rewanno yimɓe ɗiɗo kaalis omo rewa heen gooto temedde joyi dinarion omo rewa goɗɗo o capanɗe joyi dinarion nde o anndi ɓe ngalaa ko ɓe joɓi mo o yaafiiɓe kamɓe ɗiɗo fof jooni noon holi e maɓɓe ɓurowo horsinde mo simon jaabi wii eh, mboɗo sikki ko mo yaafi kaalis ɓurɗo heewde o o wiimo a haali goonga caggal ɗum o yeeƴi e debbo o wiisimo a yi o debbo mi naati galle ma a rokkanimi ndiyam ko cembirmi koyɗam kono kanko o leppiniri koyɗam gonɗi makko o foppiriɗe sukundu makko a urnakimi kono kanko gila nanmi o seerani e urnade koyɗam a momani e hooram nebam kono kanko o momi e koyɗam nebam urɗam ko ɗum waɗi mboɗo wiima bakkatuji makko fof e heewde njaafaama tawde korsa makko ina heewi jaafaaɗo seeɗa noon horsinta ko seeɗa caggal ɗum o wi debbo o bakkatuji ma njaafaama ñaamdatnooɓe e makko ɓe nguyne e wiidi koye mumen hoyi oɗo jaafotooɗo hay bakkatuji kono o wi debbo o hoolaare ma danndiima yaa e dow jam